hadithi man kuntu maulahu fa ali maulahu kipande hiki cha hadithi sahihi sawa hadithi man kuntu maulahu fa maulahu ni kipande cha hadithi sahihi ziada zinazoongezwa allahumma wali man walahu adi man adahu hii yote dhaifu lakini ile man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Sasa wenyewe mashia wanatafsiri neno maula, neno maula, man kuntu maulahu, yule ambaye mimi wenyewe wanatafsiri maulahu ina maana kiongozi. Man kuntu maulahu, yule ambaye mimi ni kiongozi wake fa maulahu, basi na Ali pia naye ni kiongozi wake. Hapa pana shubha nyingine. Wanaochuoni wa lugha ya Kiarabu wamefatilia wakagundua ya kwamba neno maula neno maula katika lugha ya Kiarabu peke yake lina maana zaidi ya kumi na sita lina maana zaidi ya kumi na sita wengine nasema kumi na mbili wengine zaidi ya maana kumi na utaratibu wa Allah ndani ya Qur'an sawa anapozungumza jambo linaloelezea msingi wa dini hatumii lugha yenye maana zaidi ya moja, hatumii. Yaani kwa mfano swala si msingi wa dini, si ndio? Yaani Allah anapoizungumzia swala atatumia neno hilo moja, swala ambalo halina maana zaidi ya maana hiyo, maana moja. Katika misingi ya dini yote swala zaka, hija, saumu, tauhidi, sawa, kumwamini Allah, kuamini malaika, kuamini vitabu vyake. Allah hatumii tamko lina maana zaidi ya nini? Zaidi ya moja. Anatumia tamko ambalo maana yake inakwenda moja kwa moja katika lile jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analizungumza katika msingi wa nini? Katika msingi wa dini. Ukiona Allah subhanahu wa ta'ala anatumia neno ambalo lina maana zaidi ya moja, ujue hilo jambo halina umuhimu wote katika dini. Yaani wewe kulijua kwake sawa na kutokulijua hakuna faida yoyote, haliingii katika ile misingi ya nini, katika misingi ya dini. Kwa hiyo swala la ukhalifa ambalo mashia wanaliingiza ni katika misingi ya dini, lau kama ingelikuwa Ukhalifa ni katika misingi ya dini, na Allah anataka auzungumzie ukhalifa ndani ya Qur'ani, angitumia neno khalifa moja kwa moja, sababu neno khalifa ina maana nini? Kiongozi. Halina maana ya mke, halina maana ya mchumba, halina maana ya mume, wala halina maana ya jirani. Ni mkiongozi moja kwa moja. Imam ni nani? Kiongozi Maneno yote haya yapo, lakini Allah hakutumia haya maneno. Vile vile ndani ya sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam neno maula Mtume amelitumia katika maana zaidi ya moja, na hakuna sehemu hata moja neno maula lina maana ya kiongozi. Si tumeelewa mpaka hapo? kwa hiyo wanalazimisha kwamba maula hapa ina maana nini ya kiongozi kwa ukisema man kuntu maulahu yule ambaye mimi ni kiongozi wake fa aliyo maulahu ali naye pia ni kiongozi wake ahlu sunna wote wanaochuoni wote neno maula wanasema ya kwamba lina maana ya mpenzi, lina maana ya mwenye kunusuru. Neno maula lina maana nini? Ya mpenzi, na lina maana ya nini? Mwenye kunusuru. Na ahlu sunna hadithi hii wanaifasiri hivi, man kuntu maulahu, yule ambaye mimi ni mpenzi wake fa maula Ali naye ni nani? Ni mpenzi wake. Maana hii inaendana na tukio ambalo lilitokea likampelekea mtume kuzungumza haya maneno, nalo ni tukio la baadhi ya masahaba kumchukia Ali bin Abi Talib. Ili kuondoa ile chuki, mtume akawaambia masahaba, man kuntu maulahu, yule ambaye mimi ni mpenzi wake, fa aliyun maulahu, na, na Ali basi awe ni nani? mpendeni Ali ndio maana kina Abu Sa'id al-Khudri walipomfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakamuelezea mambo ambayo Ali amewafanyia ame, ame katika katika nini katika ardhi ya Yaman Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwakanya masahaba mfano sisi tunasomea hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu ta'ala anhu. Abu Sa'id al-Khudri eh, alipokwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuelezea yale mambo ambayo Ali alikuwa akiwafanyia katika ardhi ya Yemen, lakini Abu Sa'id akiyazungumza kwa sura ya ubaya. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kipindi Abu Saidi anazungumza alikuwa yuko karibu naye fadaraba rasulullah ala fakhdi mtume akanipiga lile paja la Abu Said akanipiga kwenye paja hivi alafu akamwambia ya Sa'd ibn Malik ewe Sa'd ibn Malik ibn shahid wewe ni mtoto wa shahid ma ba'da qawlika li akhika Ali em acha maneno yako kwa ndugu yako Ali fawallahi laqad alimtu annahu akhshana fi sabilillah, wallahi naapa kwa Allah ninafahamu ya kwamba Ali ni mtu aliye madhubuti mno katika njia ya Allah. Usimzungumze kwa lugha kama hiyo. Abu Sa'id aliposikia mtu anazungumza haya maneno akasema hivi, fakilatka ummuk Sa'd bn Malik, apate hasara mama yako Saad bin Malik. Haya ni maneno ya kujutia walikuwa wanazungumza Waarabu wenyewe. Kisha baada ya hapo akajiapisa yeye mwenyewe, la arani kuntu fima yakrahu minhu lyauma wama adri, sijawahi kumwona mtume amechukia katika mambo ambayo nimezungumza naye. Sawa, sijawahi kumwona mtume amechukia kama siku hii ya leo. Wallahi, na kwa Allah la adhkuruhu bisu'in abada sirran wala alania sintomtaja ali mimi kwa ubaya sio kwa hali ya siri wala sio kwa hali ya dhahiri si tumeelewana kwa hiyo Buraida naye vile vile alikanywa na mtume alipokwenda kwa mtume kumlalamikia sawa aliye ametufanyia hivi aliye ametufanyia hivi mtume sallallahu alaihi wasallam akamkanya akamwambia ya Buraida, atubghidu aliya, we Buraida unamchukia Ali? Buraida akasema naam, ndio. Akamwambia fala tubghidhu, usimchukia Ali, wa in kunta tuhibbuhu fazdad lahu hubba, na ikiwa unampenda Ali mzidishie mapenzi Ali. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi Muhammad ipo katika mkono wake la nasibu ali ali fungu la familia ya ali fil khums katika khumsi afdalu min wasifa ni bora zaidi kuliko wasifa wasifa mnamkumbuka eh yule yule binti yule si ndio Boreida alikuwa alikuwa akimtaka afa Ali aka akamchukua kwa hiyo Boreida kipindi anazungumza na mtume yeye ni yeye kile kizungumza mtume wasifa akamchukua wasifa hapa huyu huyu huyu Buraida vipi? Ndio mtume akamwambia, yani fungu la Ali, si ndio? Ni kubwa mno kuliko huyo wasifu unayemzungumza wewe. Buraida anasema hivi, fama kana minan nasi ahadun ba'da qawli rasulillah, hapakuwa na mtu ambaye baada ya kauli hii ya mtume ahabba ilayya min Ali, nampenda mno kuliko nani? Kuliko Ali kwa hiyo kuitafsiri man kuntu maulahu kwa maana ya chuki kwa maana ya mapenzi ndiyo mahala pake kwa sababu huko nyuma yametangulia maneno ya chuki kwa hiyo man kuntu maulahu yule ambaye mimi ni mpenzi wake fa aliyu maulahu ali naye ni mpenzi wake hii ndio tafsiri sahihi na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an ametumia neno maula katika maana zaidi ya moja. Mfano, katika tu al Imran Allah subhanahu wa ta'ala, sura aya nambari 150 Allah anasema hivi, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Tafsiri vipi? Bali Allah ndio kiongozi wenu, bali Allah ndiyo mpenzi wenu. Hivi tafsiri sahihi bali Allah ndiyo mwenye kunusuru mwenye kuwanusuru nini kutafsiri bali Allahu maulaku bali Allah ndiye mpenzi wenu wa huwa khairun nasirin naye ndio mbora mwenye kunusuru bali Allahu maulaku bali Allah ndiye mwenye kuwanusuru nyinyi wa huwa khairun nasirin naye ndiye mbora mwenye kunusuru na kutafsiri bali Allahu maulaku bali Allah ndiyo kiongozi wenu Allah ni kiongozi wetu sisi kwa hiyo utaona kwamba katika hizi tafsiri mbili, moja ndio inayokubali ambaye ni nini? Kunusuru. Na neno maula lina maana mpenzi au mwenye nini? Mwenye kunusuru. Katika suratul Dukhan aya 41 Allah anasema hivi kuhusiana siku ya kiyama, yauma la yughni maulan an maulan shay'an wala hum yusar. ni siku ambayo hatomfaa mtu mm, kiongozi hatumfaa mtu mpenzi sawa kumfanya nini mpenzi wake wala hakuna mwenye kuwanusuru hakuna mpenzi atakayemsaidia mpenzi wake siku ya kiyama katika suratu Muhammad aya 11 Allah kazungumza hivi dhalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum hivyo ni kwa sababu hakika Allah ni nani ni mpenzi au ni kiongozi maula alladhina amanu ni kiongozi kwa wale ambao wameamini walkafirina la maula lahum na makafiri hawana kiongozi sawa sawa ni kusema dhalika bi anna allaha maula alladhina amanu hivyo ni kwa sababu hakika allah ni mpenzi wa wale ambao wameamini wa anna alkafirin, na hakika makafiri, la maula lahum, hawana mpenzi siku hiyo. Siku gani hiyo? Siku ya Kiyama. Katika suratu Tahrim Allah anasema hivi, in tatuba ila Allah faqad sahat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin. Sawa? ilikuwa ni kile kile kisa cha Aisha na Hafsa walipo na kidogo na mtume sallallahu alaihi wasallam mambo ya kike mtume alimkuta ni Hafsa mtume alimchukua kijakazi wake sawa akaingia kwenye chumba cha Hafsa akalala naye alafu ilikuwa ni zamu ya nani ya Hafsa Hafsa anaingia hivi anamkuta mtume Anambia, wewe kwenye kitanda changu, kwenye chumba changu, kwenye zamu yangu unalala na huyu?" Asi, ah, sikusawahi. Mtume akambembeleza. hasa. sasa hapa ni binadamu. Mke na nani? Na mume. Tuambia basi basi huyu mimi huyu basi mimi ndio nishachana naye kabisa. Sawa? So, na akamwambia hasa hivi usimwambie mtu hiweni yako Allah kateremsha aya kumkataza mtume sawa ya ayuha nabiy la tuharrim ya ayuha nabiy lima tuharrimu ma halala Allah lak tabtaghi maradata azwajik sawa sasa aya zinaendelea Hafsa amshapata cha kusemea akamfuata Aisha shoga yake nikwambie Leo nimemkamata mtume kwenye chumba changu, yuko na kijakazi wake kwenye kitanda changu, tena zamu yangu. Wakaanza kunong'ona kama vile nini, wanawake. Sawa. So, sasa Allah akateremsha aya kuwakanya wale wake za mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwakataza ile tabia. Mshaelewana? Ndio Allah anawaambia Aisha na Hafsa, intatuba ila Allah, ikiwa mtatubia kwa Allah kwa hilo kosa ambalo nini mmelifanya, mmeambia mweke siri, nyinyi mkaanza kuitangaza, fakad safat qulubukum wa intadhahara alayhi, mkimfanyia uadui mtume sawa, mkaamua kuendelea kuzungumza hizi habari, fa inna Allah huwa mawlahu Allah ndio nani kiongozi wake au ndio mpenzi wake wa Jibril na Jibrili pia ni mpenzi wa nani? Wa mtume wa salihul mu'minin, na waumini wema wote ni wapenzi wa nani? Mtume. Sasa hili neno Maula limetumika katika hizi aya Lord lina maana nini? Maana ya mpenzi, lakini wao wanalazimisha kwamba a ah, a, ah, hapa Maula ina maana ya nani? Ya kiongozi sasa hadithi hiyo hiyo kuna kitu kimoja kinaitwa katika mjadala katika mijadala kuna kitu kinaitwa al-ilzamiyat sio kwa Kiingereza mnahitaji huko najua nyinyi wenyewe na wazungu al-ilzamiyat katika mijadala unapojadiliana na mtu katika njia za kumnyamazisha sawa ni kumuuliza maswali ambayo akiyajibu amekosea asipoyajibu amekosea hayo huwa yanaitwa maswali yasiyojibika hajibu mtu yule swali sasa katika mjadala kuna alilzamiyat na kuna kitu kinaitwa alhaida alhaida ni kukwepa swali Mtu anakuuliza kama hili jambo liko hivi, sawa, mbona kuna hivi na hivi? Sasa wewe kuna nikijibu hapa nitakamatwa, wewe unakwepa unaingia kwenye maudhui nyingine, na hili jambo mashia ni wajanja kupita maelezo. Unazungumzwa naye maudhui fulani, akajua hapa nishakamatwa hapa, anakwepa, nazungumza kitu kingine. Kwa mfano ukimuuliza wewe unaitwa nani? Na ataamini ya kwamba akijibu tu mimi naitwa fulani mtakamatwa. Atakwambia mimi nimezaliwa Dar es Salaam. Kwani wewe unaitwa nani? mezaliwa Dar es Salaam. Nimezaliwa Dar es Salaam. Na kisha kujibu hivyo mtakesha hapo. Habanduki, atang'ania Sasa ilzamiyat katika kipengele hiki sawa tukubali ya kwamba maula tukubali maula ina maana nini ya kiongozi tukubali basi ina maana hiyo riwaya ya mbele ambayo ni dhaifu ambayo ni dua ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema Allahumma wali man walahu ewe Allah hatafsiri miongoze eh, wanasema Allahumma wali ewe Allah mpende unarudi kule kule sasa kwenye tafsiri ya nini ya kupenda Allahumma wali man walahu ewe Allah mpende atakayempenda Ali wa adi man adahu na mfanyie wadui atakayemfanyia wadui Ali wansur man nasarahu nusuru atakayemnusuru Ali wakhdhul man khadhalahu mnimenusura atakayemnusura Ali si dua hiyo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasa swali linakuja dua ya mtume inakubaliwa ama haikubaliwi inakubaliwa sasa tuelezeni hii dua Allah aliikubali au hakuikubali kwa sababu kwanza katika utawala ambao waislamu hawakukubaliana ni utawala wa Ali ibn Abi Talib hakuna itifaki wale masahaba wenyewe wale sawa hakuna hakuna ittifaq kwamba walikubaliana kwamba Ali awe kiongozi tofauti na utawala wa Abubakar tofauti na utawala wa nani wa Umar tofauti na utawala wa Uthman hizi tawala tatu hizi hapakuwa na mzozo wowote baada ya kiongozi kuchaguliwa lakini utawala wa Ali bin Abi Talib alifuingia tu madarakani kundi likapasuka Muawiya akajitenga katika mji wa Sham, akamwambia siwezi kukubali kuwa chini yako mpaka wale waliomuua Uthman wakamate waue Ali nena akamwambia siwezi kuwaua waliomkamata waliomuua Uthman mpaka wewe ukubali kuwa chini ya madaraka yangu. Mzozo. Kipindi huyu anazozana na huyu, huku akatokea Talha بن عبيد الله الزبير ابن العواد نعائشة بنت أبي بكر الصديق وكم بينك عليه سأل سأسا إيه مسلم المتقاف إلي واخذل من خذله وانصر من نصره وعاد من عاده إكوافيه مونا واتو هاكو بلينا نايه na waliomkataa Ali sio achilia mbali hawa tabi'in, ni wale masahaba ambao wameishi naye pamoja, tena wabashiriwa pepo. Talha ni katika wale masahaba waliobashiriwa nini? Az-Zubair bin al-Awwam ni katika masahaba waliobashiriwa nini? Pepo. Walimkataa Ali bin Abi Talib na wakapigana naye, utasemaje? Bali katika vile vita vya Siffin, sawa so, ambao vilipiganwa baina ya nani ya Ali bin Abi Talib na Muawiya bin Abi Sufyan vile vita walipigana masahaba watokea makundi hayo matatu kuna kundi lilimkataa Ali moja kwa moja kuna kundi lilimkubali Ali moja kwa moja na kuna kundi lilikaa zake kimya katika watu ambao walikaa zao kimya ni Saad ibn Abi Waqqas sawa so, ambaye wanasema wanawachuoni katika uso wa dunia kipindi kile mtu bora baada ya Ali alikuwa ni Saad ibn Abi Waqqas hakuna mtu ambaye alikuwa anamfikia kwa ubora huyu hakumunga mkono Ali wala hakumunga mkono Muawiya wote aliachana nao akakazaka kimya kwa nini hii ni fitna hii ni fitna lakini baada ya pale katika historia Ali bin Abi Talib ndani ya miaka minne aliyokuwa yeye ni kiongozi hajai kupigana na kafiri, yaani hakupata uwezo wa kupigana na nani na makafiri, kwa sababu alishughulishwa na Waislamu wenyewe. Amemalizana na Muawiya kule, akatokea Aisha Talha Zubair wakazozana wamemaliza wamefanya sulhu makhawariji na wenyewe hao wakajitokeza hatumtaki sisi makhawariji wakajitokeza hawamtaki Ali hawamtaki Muawiya hawamtaki mtu yoyote wote hawa ni makafiri wote makafiri hawa wakajitenga wakaenda zao kukaa zao katika mji wao huko kimya hawataki mtu yoyote akaanza kupambana na nani na makhawarij kapambana nao mpaka wakamuua makhawarij sasa hiyo wansuru man nasarahu hiyo nusura iko wapi aliipata Ali bin Abi Talib bali baada ya Ali kuondoka na kuuawa mashia katika uso wa dunia hawajawahi kupata nusura mpaka waleo wakipata nusura shia akipata nusura kuna mambo mawili ima kuna mkono wa kafiri sawa uko nyuma yake au kuna mkono wa yahudi uko nyuma yake basi maisha yake yote yako hivyo hawezi kupata ushindi shia wa aina yoyote lazima kuna, kuna, kuna mkono wa yahudi nyuma yake au kuna mkono wa kafiri nyuma yake na miaka yote shia hajai kupigana na kafiri sawa Shia haja kupigana nani? Na kafiri miaka yote, yani historia ya Uislamu, Shia akishika madaraka, mtu wa kwanza kumshughulikia Ahlus Sunna. Bas, na ndio maana huwa ninawaambiaga watu, tuko katika dunia ya sasa, si ndio? Yule Khomeini miaka ya sabini alipochukua ile Iran akatangaza dola ya nini ya Kiislamu kwamba Jumhuriyati Lislamia Alirania, jumhuri ya Kiislamu ya Iran. Na watu wengi duniani wasioelewa mambo wanajua ni nchi ya nini ya Kiislamu, na ndiyo nchi yenye ukombozi kwa nini kwa Uislamu, na khumein akaanza kampeni ya kuikomboa nini Palestina, sawa, na akaweka siku maalum, siku ya kudus Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani kwamba watu wanaandamana kwa ajili ya kuitetea nini Palestina mpaka wa leo hawajakomboa hata mtaa katika nchi ya Palestina na wala hawezi kukomboa na kamwe mimi nawaambia watu huwezi kumsikia Iran kapigana na Myahudi yale maneno kwenye vyombo vya habari si ndio tampige Israeli tampige hawezi hata siku moja hawezi Rais. Tuacheni mambo ya kisiasa si ndio? Turudi katika darasa yetu hii. Hadithi ya Mtume Muhammad wanaosema kwamba ni dua, sawa. Tukiangalia katika maisha ya Ali bin Abi Talib tunaona kwamba hii dua hii dua haikukubaliwa kwa sababu Ali hakuna itifaki ya masahaba juu ya ukhalifa wake ali katika maisha yake yote hakuna mwaka ambao aliishi kwa utulivu na amani. Miaka yote yeye ni shida shida na yeye, mpaka kuna siku moja aliwahi kuambia mashia wa mji wa Kufa, mm, tuyaache, tutatoka nje ya nini, nje ya Kaaba. Almuhimu ni kwamba neno maula lina maana ya nini? Kiongozi au mpenzi. Mashia wanatafsiri kwa maana ya nini? Ya kiongozi. Ahlu sunna na waislamu wote wanatafsiri kwa maana ya nini? Ya mpenzi. Kwa leo tutaishia hapa. Hizi shubha nimezielezea kwa nini? Kwa ufupi tu ufahamu ya kwamba hizi dalili ndizo ambazo mashia wanazitumia kuhusiana na Khum na hadithi zote hizo ziko ndani ya vitabu vya ahlu sunna lakini wanafasiri kwa namna wanavyotaka wao ili kufikia lengo lao sisi ahlu sunna hatuamini kabisa kabisa kwamba Ali ni kiongozi baada ya mtume hatuamini hata kidogo sisi tunaamini Ali ni kiongozi baada ya Uthman ibn Affan, kiongozi baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar Siddiq. Za kesho insha Allah hadhara yetu itakuwa mfupi sana, tutataja hadithi chache tu, ili wewe Muislamu pia usiwe na hofu kwamba sisi ahlu sunna tuna dalili nyingi za kiakili, sawa dalili za kimaandiko kwamba kiongozi baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nani? Abu Bakr Siddiq na sio Ali bin Abi Talib, na hiyo ni kwa ijma ya masahaba, ijma ya Waislamu wote duniani. Kama kutakuwa kuna maswali, inshallah maswali tutayaweka katika darasa yetu ya kesho, ambayo itakuwa ni darasa yetu ya mwisho. والله تعالى أعلم أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك